вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці сярод рэпрэсаваных у сталінскія часы ўраджэнцаў беларусі многія тысячи палякаў і толькі адзінкі расейцаў Чаму? Хіба на працягу ранейшай гісторыі з Польшчы на нашыя землі перасялялася больш людзей, чым з рассіі? Не. Вядома, што за 19е стагоддзя ў Беларусь прыехалі сотні тысяч расійскіх людзей, якія запоўнілі сабою ўсе тутэйшыя новастворныя структуры ўлады, гаспадаркі, адукацыі і царквы. Менавіта ў 19 стагоддзе ў беларусе быў усталяваны той балянс колькасці беларусаў палякаў і расейцаў які у агульных рысах захаваўся да сёння і калі сталіншчына сапраўды не разбірала нацыянальнасці сваіх ахвяраў дык адкуль такі дысбалянс паміж рэпрасаванымі палякамі і расейцамі можа быць усё ж разбірала то хоць бы таму ўжо, што побач з папулярнымі прысудамі шпіянаж на карысць Польшчы ці супрацоўніцтва з польскімі агентамі ці проста садзеянне палякам. Немагчыма ўявіць сабе такія самыя фармулёўкі пра рассею і расійскіх шпіёнаў. Прычым, калі ў справе фігуравала Польшча, сканчалася такая справа найчасцей расстрэлам. Назар Савельевич, 1867 году нараджэння, селянін з вёскі гарадзішча Халупінскага раёну Менскай акругі. 6 сакавіка 1930 году асуджаны тройкай за сувязь з палякамі да вышэйшай меры пакарання расстраляны. Банькоўскі Франц Францавіч, 1863 году нараджэння повар сталоўкі інвалідаў у горадзе Мску. Асуджаны ў 1926 годзе як агент польскай разведкі да вышэйшай меры пакарання, расстраляны 8 траўня 1926 году. Артынскі Вкенці Антонавіч, 1850 -го году нараджэння, селяніна на хутары ліпкі заслаўскага раёну Менскай вобласці. 13 лютага 1930 -го году асуджаны тройкай за сувязь з польскімі разведворганамі да вышэйшай меры пакарання, расстраляны. Гэта ўсё беларусы, польскія шпіёны. Але відавочна, што і ўраджэнцы Беларусі запісаныя палякамі, насамрэч былі пераважна людзі тутэйшыя, а іх нацыянальнасць вельмі часта, дарэчы, падвойная паляк беларус. Гэта плён палянізацыі. Дык няўжо палянізацыя ў нас была больш інтэнсіўнай за русіфікацыю. Зразумела, не, але тое, што яна была больш эфектыўнай, гэта факт. Некалі сяржук сокала воюш напісаў такі дзіцячы вершык. Блакіт нябёс і белы бусел і кветкі ў полі як абрус. Мой край завецца беларусяй, а сам я хлопчык беларус. Вершык запомніўся з першага разу і стаў нашым беларускім адказам на запаміналку, кім ты естэш поляк мавы. Усе нацыі ў пару свайго станаўлення прыдумляюць такія вершыкі для сваіх малых, каб тыя зараз жа засвоілі, да якога народу яны належаць. З польскага кім ты естач пачыналі сваю школьную навуку многія тысячы беларусаў, што траплялі ў хвалю палянізацыйных працэсаў. Але вось пытанне расійскага такога вершыка няма, больш затое і быць не можа тут хаваецца галоўнае адрозненне палянізацыі ад русіфікацыі. Першая накідала беларусам прыкметы сваёй нацыі і ўцягвала іх у палякі. Другая ішла з наднацыянальнымі прыкметамі імперыі. Першая давала мову культуру і пачуццё далучанасці да нацыі. другая несла канцелярыт ідэалогію і субардынацыю. Вось чаму беларусы вельмі часта рабіліся палякамі, а расейцы наадварот часцяком станавіліся ў нас беларусамі змена царызму на сталінізм у гэтых працэсах нічога сутнаснага не змяніла бальшавікі не хлусілі калі абяцалі разбурыць стары свет да аснавання а затым збудаваць новы так і зрабілі на тым самым аснаванні. Канцелярыт, ідэалогія і субардынацыя тры чарапахі расійскага імперыялізму не зрабілі з нас расейцаў менавіта таму, што не былі ды да не ёсць мовай, культурай і пачуццём нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, а толькі іх сурагатам. І як кожны сурагат яны неслі ў сабе даведзены да абсурду падман і падмену паняткаў на кожным кроку свайго апафеозу гэты абсурд дасягнуў менавіта ў часы сталіншчыны. Першую падмену знешне і не разгледзіш. Здавалася б, якая розніца вайсковы ці ваенны. Насамрэч, вайсковы гэта тое, што тычыцца войска, арміі, прафесіі, а ваенны тое, што тычыцца вайны і усяго народа. Мы живем у Беларусі, а нашы вайскоўцы служаць у беларускай вайсковай акрузе. Але правільная она называется беларуская военная акруга. І гэта значыць, што яна і ёсць Беларусь і мы ўсе живвем на яе тэрыторыі незалежна ад таго, ці ёсць на двары вайна, ці яе няма, ці лічым мы сябе цывільнымі людзьмі ці не. Скажам, калі ў 1930 годзе на сялянку з падменскай ратамкі 50гадовую марыю Іванаўну Юшкевіч паступіў данос у кампетэнтныя органы, дык кампетэнтныя органы адразу завялі справу аб антысавецкай агітацыі. Прычым называліся такія справы нават не крымінальнымі, а ваеннымі. Хоць ніякай вайной у 1930 яшчэ і не пахла. Судзіла Марыю Іванаўну тройка і дала ёй 5 гадоў катаргі на салаўках а праз тры гады ваенную справу Марыі Іванаўны перагледзела калегія ОГПУ і пастанавіла датэрмінова вызваліць кабеціну, але не проста вызваліць, а пазбавіць прытым на тры гады права жыхарства ў беларускай ваеннай акрузе. Заўважаеце падмену паняткаў. У беларускай вайсковай акрузе сялянка з ратам, кі ніколі не жыла і жыць не збіралася, але дадому яе не пусцілі ў беларускую ваенную акругу. Нарэшце, праз шмат гадоў ужо пасля смерці Сталіна справу Марыі Іванаўны разглядаў ваенны трыбунал. Гэта каб фактычна ануляваць за адсутнасцю складу злачынства і рэабілітаваць няшчасную сялянку. Але зноў жа, чаму справу цывільнай сялянкі разглядае вайсковы трыбунал, А таму што адбылася падмена і трыбунал называецца ваенный. без вайны працуюць у нас ваенны трыбунал і ваенныя пракуроры. Па ідэі яны вайсковыя і маюць дачыненне толькі да вайскоўцаў, а паводле назвы да ўсіх нас. Па нашых вуліцах дагэтуль ходзяць ваенныя. У нашых кішэнях ляжаць ваенныя білеты. Наша армія займаецца ваенным будаўніцтвам, а ў школах ды інстытутах праходзяць ваенную падрыхтоўку і ваенную катедру. Праз падмену вайсковага на ваенная кожны цывільны чалавек у беларусе нібыта далучаны да вайсковых абавязкаў і мусіць несці адказнасць прадугледжаную для карпорацыі да якой ён не належыць у гэтым выпадку войска адна ключавая падмена паняткаў цягне за сабой цэлы абвал і іншых напрыклад здрада радзіме быццам зразумела што тут да чаго а калі ўдумацца то Мікалай Антонович Богданович з вёскі Маліна ў калагойскага раёну ў 1945, калі атрымаў 5 гадоў высылкі, меў усяго чатыры гады. Атрымаў болей, чым меў. На этап пайшоў як член сям'і здрадніка радзімы. Са здраднікамі радзімы ў нас увогуле кур'ёзная сітуацыя калі скажам за здрады ў радзіме судзілі заходніх беларусаў нарадзіліся яны пад польшчай у школу пайшлі пад нямецкай акупацыяй а тут прыходзіць савецкая ўлада і судзіць за здраду радзіме натуральна сваёй савецкай А яны ні сном ні духам, ані пра дзедушку Леніна, ані пра сцены дрэўняга крымля, ані пра гражданінам быць абязан. Гэтак бацьку і двух сыноў Юркевіча з вёскі завуголля крывіцкага раёну маладачанскай вобласці ў 1946 за здраду радзіме судзілі на 8 гадоў папраўча-працоўных лягераў. Праз два гады гэты прысуд перагледзелі і адмянілі. Але гэтыя сяляне ў сваім завуголлі бачылі савецкую ўладу хіба што год або паўтара перад самай вайной. Дапусцім, яны гэтай уладзе нейкім чынам здрадзілі, але здрадзілі ўладзе гэткай самай чужой для іх прыйшлай і рэпрэсіўнай, як нямецкая ці там даваенная польская. Падмена панятку ўлады паняткам радзімы яшчэ адна сталінская прыдумка якая мусіла ўсіх людзей уцягнуць у карпаратыўнае поле гэтай канкрэтнай улады і зрабіць іх перад ёй вінаватымі вы слухаеце радыё свабода У новай серыі перадач вострая брама лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў кгб у вайсковы ваенны А чаму увогуле гэтымі архівамі дзе амаль 100 адсоткаў ахвяраў цывільнае насельніцтва якое напраўду нікому не зрабіла шкоды чаму імі займаецца кгб структура нацыянальнай бяспекі яшчэ можна фармальна неяк прывязаць белымі ніткамі справы, дзе фігуруе шпіянаж. А што да антысавецкай агітацыі, якое дачыненне маюць гэтыя тысячы і тысячы справаў да сённяшняй РБ яе бяспекі. Падмена паняткаў на тое і робіцца, каб губляўся ўсялякі сэнс. Вось яшчэ адна надзвычай пашыраная ў картатэцы фраза: памёр у ППЛ На канцелярыце катаргу называлі папраўча працоўным лягерам. Асуджаныя галоўным чынам працоўныя людзі, нібыта працаю мусілі выпраўляць сваё непрыманне калектывізацыі савецкага беззаконня. Яны і самі разумелі, што нікога яны не паправяць, але гучала нібыта больш гуманна, дакладней, больш бессэнсоўна. Аднак вернемся да тысячы разоў паўторанай у архіве КГБ фразы памёр у ППЛ. Тут у канцелярыце мы сутыкаемся ўжо не з падменаю словаў, а з падманам справай. ППЛ па сутнасці, хіба гэта не тое самае, што ВМП вышэйшая мера пакарання. Калі вам тройка дае не расстрэл, а катаргу ў Сібіры з тым самым толькі расцягнутым у часе вынікам, Самы гібельны год для асуджаных на катаргу беларусаў у савецкай пенітэнцыярнай сістэме 1942. Ясна, што ў лягерах было поўна садыстаў і што людзі не адыходзілі з жыцця на развітальнай пасцелі. Паміралі галоўным чынам ад пабояў і катаванняў. Часам і ў справы гэта трапляла словам ад крывазліцця. 1942 год. Гэта не пачатак вайны, але і пералом у вайне яшчэ не настаў. Ніхто не ведае, у які бок хіснецца ківач гісторыі. Уся краіна саветаў у адзіным напружанні робіць неверагодныя высілкі, каб пераламіць пераможны наступ войскаў гітлераўскага райху. Гэтай мэце аддаецца ўсё і жыццё салдата на перадавой і талент генерала і ўся энергія завода ў тыла. А тым часам што адбываецца з мільёнамі зняволеных гулагу дакладней што адбываецца ў мазгах вертухаяў якія не ўключаныя ў працэс ваеннага супрацьстаяння яны па вертухайску прыкідваюць А што калі А што калі пералому не наступіць На далейшыя развагі не стае розуму і адукацыі. Тут самае галоўнае падымаецца аднекуль з-пад страўніка, тая глыбока схаваная ў чалавечай душы муць, уседазволенасці асалода забойства іншага чалавека і беспакаранасць. Кантроль зверху фактычна адсутнічае, бо перакінуты на фронт і гулах ператвараецца ў сапраўднае пекла. Вось адкуль гэты 1942 год, калі лёсы нашых рэпрэсаваных суайчыннікаў найчасцей сканчаліся радком памёр у ППЛ. Нехта скажа, што людзі часам і самі паміраюць. Старасць, хваробы, сярэдні ўзрост памерлых у ппл мужчын 40-50 гадоў для жанчын гэты тэрмін наступаў на 10 гадоў раней але пра жанчын я скажу потым у Баярын Алімпі Архіпавіч. 1865 году нараджэння беларус, селянін з вёскі баркі халопеніцкага району. 20 кастрычніка 1937 году асуджаны тройкай за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў папраўча-працоўных лягераў у цемлах НКВД. 13 траўня 1942 году памёр у папраўча-працоўным лягерем. Гэты алімпій баярын ужо на момант прысуду меў 72 гады, а яму ўляпілі 10 гадоў катаргі. Темнікаўскі лягер знаходзіцца ў мардовіі і займаліся там лесапавалам. Дзіва, што наш дзед дацягнуў яшчэ да 77. Калі яго туды адпраўлялі, напэўна ж і ён самы у оперы разумелі, што гэта фактычнае ВМП, але працягнулі пакуты дзядоў шкада, толькі тут у нас няма такіх яскравых падставаў назваць іх смерць заўчаснай, як у выпадках з маладымі. Юшкевіч Ігнат Паўлавіч, 1916 году нараджэння слесар токар кавальскай арцелі ў горадзе Беразіно. 1937 годзе асуджаны за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў папраўча-працоўных лягераў у Магадан. 26 лютага 1942 году памёр у папраўча-працоўным лягеры. Гэты маладзён з кавальскай арцелі, напэўна ж, не скардзіўся на здароўе, але вось памёр маючы ўсяго 26 гадоў. І такія выпадкі зусім не рэдкасць. Станіслава Буйку, селяніна з плешчаніцкага раёну асудзілі за сувязь з польскім агентам, калі яму было ўсяго 19. А праз год на катарзе ў архангельскай вобласці хлопца не стала. Лявонцію Буланчыкаву, ветэрынарнаму лекару з сіроцінскага раёну Віцебскай вобласці, якога судзілі за антысавецкую агітацыю, не ўдалося нават да катаргі даехаць памёр пад вартай. Цяпер пра жанчын. З імі зусім бяда. Іх праўда, і рэпрэсавалі крыху меней, чым мужчын, але і прынцып натуральнай смерці ад старасці тут статыстычна не праглядаецца. Нават наадварот, маладзейшыя паміралі ў ППЛ першымі. шыдлоўская Ганна Пятроўна з вёскі слабада узенскага раёну беларуска 12 гадоў. У 1935 годзе як член кулацкай сям'і выслана ў горад Котлас архангельскай вобласці. Праз год у 36 памерла ад голаду. Яічка Яніна Язэпаўна 20 гадоў беларуска, памочнік фармацэўта аптэкі пры цэнтральнай паліклініцы горада Менска. У 44 годзе за здраду радзіме асуджаная на 10 гадоў папраўчапрацоўных лягераў, сев урала лах Свярдлоўская вобласць. 3 лістапада 47 -го году памерла ў папраўчапрацоўным лягеры змачынская вера владимировна 19 гадоў навучэнка курсаў бухгалтараў город менск у 45 асуджаная як член саюзу беларускай моладзі на 5 гадоў папраўчапрацоўных лягераў 12 траўня 1950 -го году памерла ў папраўчапрацоўным лягеры Кунцевіч Валенціна Іпалітаўна 20 гадоў, беларуска, сялянка з вёскі новы пагост мёрзскага раёну віцебскай вобласці. 18 чэрвеня 41 году асуджаная за контррэвалюцыйную дзейнасць на 8 гадоў папраўча-працоўных лягераў памерла ў папраўча-працоўным лягеры Малецкая Алена Івановна 16 гадоў беларуская сялянка ў вёсцы Альхоўка ветранскага раёну полацкай акругі. У 1930 асуджаная за антысавецкую агітацыю на тры гады высылкі ў томскую акругу. 3 траўня 30 -го году памерла ў ссылцы. сталінскі канцелярыт як мова элачкі людаедкі складаецца з дзясятка фармулёвак дзясятка назваў падраздзяленняў гулагу і дзясятка абрэвіатур вмп ппл огпу нквд у кгб на гіганцкім канвейеры абсурду гэтага дастаткова каб апісаць жыццё і смерць соцень тысяч людзей калі б яшчэ і самі людзі называліся нумарамі ці абрэвіатурамі архівы кгб дасягнулі б поўная дасканаласці поўнай абстракцыі перастан сталі б увогуле што-небудзь значыць. Напэўна, самі выканаўцы злачынстваў і імкнуліся да такога абстрагавання, за якім сутнасць злачынства прападае. Яно б так і было, і толькі жывыя імёны і прозвішчы людзей разбураюць гэтую смяротную пустату і абстракцыю. Яны ўсе непадобныя і адзінкавыя. Яны адзіны прыстанак гуманізму ў гэтай касмічнай кгбэшнай бясконцасці. І толькі ў іх утрымліваецца праўда таго, што насамрэч адбылося з народам і з краінай. Яны нават праз гэтыя самыя імёны і назвы шлюць нам паслання са сваёй невараці як да прыкладу асуджаны на ссылку за антысавецкую агітацыю старэнькі селянін кирыла трахімович баравік з вёскі вечнасць круглянскага раёну так і пайшоў з адной вечнасці у іншую вечнасць. падступныя сталінскія падмены нікуды не зніклі з нашага сённяшняга жыцця. Па-ранейшаму ўсё вайсковае называецца ў нас ваенным. канцелярыт служыць другое, насамрэч першай дзяржаўнай мовай. І вялікі суседні народ так і не склаў свайго вершаванага адказу на пытанне, кім ты естэш. Уся дзяржаўная ідэалогія па-ранейшаму слова радзіма трактуе як савецкі саюз зніклую атлантыду бальшавіцкай імперыі, ад якой зноў засталося адно толькі аснаванне той самай расійскай імперыі. І таму здрада радзіме ў нас па-ранейшаму ёсць асабістаю здрадаю ўладзе рэжыму і яго кіраўніку брыдкаслоўе за якое судзяць на суткі іншадумцаў нічым не адрозніваецца ад антысавецкай агітацыі а хуліганства за якое садзяць у турмы на гады ад шпіянажу на карысць польшчы даказваць віну няма ніякай патрэбы бо судзяць не суды а тыя самыя па сутнасці двойкі тройкі і асобыя нарады дзе сведкамі выступаюць тыя самыя оперу паўнаважаныя нквд і людзі нашы ў масе сваёй ставяцца да ўсяго гэта гэтак сама спакойна як тады калі здавалася што абы мяне гэта ўсё не закранула а закране дык абы далі гады тры і лепш высылкі чым 10 а калі 10 дык лепш быў коме чым на калыму а не дык няхай бы і на калыму абы не вмп а так і жыве мы ніяк не дачакаемся абуджэння нацыянальнай памяці і нацыянальнай волі так і будзем жыць пакуль будзем звычайным тлумам насельніцтвам запаўняльнікамі прасторы пакуль не станем народам і нацыяй. Thank you